Hey Bob Reba, hey Bob Reba, hey Bob Reba, hey Bob Reba, hey Bob Reba, hey Bob Reba. um Bob Reba. um Bob Reba. hey Bob Reba. hey bab Bob um bab riba, baby no. Oh mama's on the chair, oh papa's on the cot, baby's in the crib and bubble and maple, singing hey Bob Reba, hey Bob Reba, um Bob Reba. tut. If you can cerebral keep your big march shut. sing your A-bob-reba. bob reba Net de tit dat doet dat bie bie bie mal, hey babbelima, hey babbelima, ho babbelimo, ho babbelimo, ho Ribab Reba med glädjespridaren Tompa Jan och Tore Gedebys orkester med Arne Domnerus på allt sax. Raoul Wallenberg finns inte i Sovjet. Det meddelade sovjetiska utrikesministeriet till UD i Stockholm. Efter svensk påstötning har myndigheterna i Moskva gjort de mest energiska efterforskningar, säger det sovjetiska utrikesministeriet, som förmodar att Wallenberg har tagits till fånga av ungerska fascister. Raoul Wallenberg arbetade på den svenska legationen i Budapest och räddade livet på tusentals judar. Den 17 januari 1945 greps han av ryska soldater och är sedan dess försvunnen. Den norske författaren och Nobelpristagaren Knut Hamsun döms i december att betala ett skadestånd på 425 000 kronor för sitt stöd till Vidkun Kvislings nazistiska parti, National Samling. Knut Hamsun häktades 1945 misstänkt för dansförräderi, men målet lades ner på grund av den 88-årige författarens dåliga hälsa. Den svenska polisen hade under kriget nära samarbete med tyska Gestapo. Uppgifter om tyska flyktingar i Sverige skickades rutinmässigt till Berlin. Det konstaterar en parlamentarisk kommission som i januari lägger fram resultatet av sin undersökning. Samarbetet med tyskarna var i de flesta fall sanktionerat av det svenska utrikesdepartementet.